Sangra in finem provata va David. stavit salve me fac domine quoniam de feci sanctus coniam de sunt feritate in feri hominum. vana locuti sunt unus quisque ad proximum sum labio dolosa in corte et corde locuti sunt. Disperta, Dominus, universa labio dolusa, et linguam mani loqua. Qui dixerunt, linguam nostram magnificabimus, labia nostra anobisunt. Quis noste, Dominus est, propter miseriam inopum, et gemitum paperum, nunc exorciam dici dominus toma men salutari fiduci ad amineo eloquia domini eloquia casta ad gentum examinatum probatum tere purgatum septurpo tu domine servabis nos et custodies nos a hac in eterna. In circuiti impii abolant, secundum altitudinum tuam, multiplicasti filios aminum.